g'ayri dinlar toti bor Müslüm Andalus kitoblarda nomi qolgan Müslüm Andalus g'ayri dinlar tortib bu islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan Andalus tarixi. Tarixi. Andalus ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan, biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus. Ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan. Biz uchun Alloh yaratgan. bizni mulkdir andalus g'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أندلسنين fath qilinishligidan suqutigacha darslar to'plamini davom ettiramiz. Bu Andalus tarixi darslar to'plamiga kirishlikdan oldin, ya'ni 92-hijriydan boshlab 897-hijriy sanaga qadar bo'lgan tarixni hodisalarni ketma-ket aytishlikdan oldin ba'zi bir insonlarni fikriga keladigan savollarga javob berib o'tsak. Avval bahsga kirishlikdan oldin savol shundan iborat bo'lishligi mumkinki, insonlarni fikrida nima uchun musulmonlar o'sha davrda 92-hijriy sanada o'zlarini qurol, asliha, ot ulovlarini olib Andalus taraf yo'l oldi musulmonlar. Ha boshqa yer yo'qmidi? Nima uchun aynan Andalus taraf yo'l oldi dengizni u tarafi bo'lsa. Alloh subhanahu va taoloni bu islomi dinlarni xotam kunandasi, ya'ni nubuvat bishaklin am umumiy Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni nubuvati payg'ambarligi nubuvatga avvalgi payg'ambarlarni karvoniga yakun yasovchi nubuvat edi. Allah subhanahu va taoloni kalimasi yakuniy kalima islom dini ediki qiyomat kunigacha. Endi mana bu islom dinini o'zida mujassam qilib o'zini gardaniga olgan kishilar boshqa millatlarga yetkazishligi kerak edi. Allah subhanahu va taolo ya ayyuhallazina amanu qatilul ladina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah Iymon keltirgan kishilarga Alloh taolo buyurib, yon atrofiylardagi kofirlarni qatl qilinglar. Ya'ni yon atrofiylardagi kofirlar bilan yoninglarda bo'lgan mamlakat miqyosida bo'lsin. Agar fardiy miqyosida bo'lsa, ya'ni yoninglarda yashovchi kofir xalqlar bo'lsa, jizya to'lamasa, ular bilan ham qatl qilinglar. ya'ni urishinglar. Alloh taolo buyurgan. Musulmonlar 92-hijriyda o'zlarini diyorlarini islom bilan qoyim qilgandan keyin Allohni bu buyrug'iga labbay deyishgan edi. Lekin g'arbda ilmoniylar din dushmanlari tomonidan ko'p insonlarni, hattoki musulmonlarni fikrini chalg'itish uchun ham shu narsalarni aytadiki, din islomda majbur qilishlik yo'q-ku. Alloh taolo Qur'oni Karimda la ikroha fid din dinda majbur qilishlik yo'q deyapti. Lekin sizlarni tarixiylarda esa qilich, qurol yaroq, ot ulovlar bilan majburlab xalqlarni dinga kirgizgan deb turib musulmonlarni fikrini chalg'itishlikka harakat qiladi. Lekin Alloh subhanahu va taoloning bu dinini xalqlarga yoyishlik uchun bil bog'lagan kishilar albatta qarama-qarshiliklarga to'g'anoq bo'ladi. Tasavvur qiling, bu Alloh taoloning o'zgarmas qonunlardan biriki yer yuzida qarama-qarshilik kofir musulmon toifasi bo'lishligi. Musulmon toifasi albatta kofir toifasiga to'g'anoq kelishligi, kofir toifasi musulmon toifaga to'g'anoq kelishligi bu o'zgarmas qonunlardan biri. Ya'ni demoqchimanki, Alloh taolaning la ikroha fid din, dinda majbur qilishlik yo'q degan oyati bilan Ya ayyuhallazina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari degan oyatini o'rtasida hech qanday qarama-qarshilik yo'q. Chunki tasavvur qiling, mulohaza qiling, Isoni Allohni o'g'li degan kishilarga kim kifoya qiladi? Alloh subhanahu va taolo yagona zot, o'g'ildan mutlaq behojat zot ekanligini bildirishlik uchun kim qoim bo'lishlik kerak? Albatta musulmonlar. Lekin bu qoim bo'lishlikda o'rtada to'g'anoq bo'ladiki, qarama-qarshilik bo'ladi. Bu qarama-qarshilikda qilich, qurol, ulov kerak bo'ladi. Bizga ilmoniylar la ikroha fid din deyapti Alloh taolo Qur'oni Karimda. Sizlar bo'lsa majburan xalqlarni dinga kirgizishlikka majbur qilasizlar deyishligi bizga musulmonlarni fikrini chalg'itmasligi kerak. Kim kifoya qiladi? Kim turib beradi? Sigir iloh degan kishilarga. Kim islomni yetkazadi? Kufr shundayki, o'z-o'zidan uz Alloh subhanahu va taolo yagona degan narsani Alloh taolo hidoyat qilgan kishi mustasno bo'lmasam ommatan kofirlar buni o'zlaridan o'zlari qabul qilmaydi. Albatta, o'rtada to'g'anoq vujudga keladida jang qilishlik kerak. La ikroha fid din oyati dinda majburlash yo'q degan oyat umumiy yer yuzida Allohni hukmini, Allohni yagonaligini oliy qilishlik o'rnida o'zini dinida qolaveraman degan kishilar musulmonlarga xor bo'lgan holatda jizya to'lab undan keyin o'zini dinini oshkor qilmasdan maxfi saqlashlik sharti bilan la ikroha fid din dinda majburlash yo'q oyati bo'ladi. Bo'lmasam bir mamlakatda Xudo bu sigirdir degan e'tiqod keng tarqalgan bo'lib, o'sha e'tiqod hukmron bo'ladigan bo'lsa musulmonlarga Allohning bu xitobi, ya'ni oldiylardagi mamlakatga ya'ni kofirlarga jang qilinglar degan xitobi loyiq bo'ladi. Mana bu narsa bilan Andalusga musulmonlar o'zlarini silohi ot ulovlari bilan yo'l olgan narsa va bunga undagan narsa Allohning bu oyati bo'ldi. Ya ayyuhallazina amanu qatilul-lazina yalunukum minal kuffari wal yajidu fikum ghilza. O'sha davrda Andalusni nasoralardan bo'lgan Qut qabilasi boshqarar edi. Va yana savol bo'ladiki, hozirgi kunimizda Yevropa mamlakatlarida, Amerikada hurriyatul kalom, ya'ni hurriyat keng ko'lamda joriy qilingan. Har kim xohlaganini qiladi. Kalomda hurriyat, fe'lda, amalda, yurish-turishda hamma yo'q hurriyat, demokratiya deb musulmonlarni avvalgi o'zlarini silohlari bilan din yoyishganligini va buni tanqid o'laroq gapirishadi. Mana bo'lyapti-ku hozirgi kundagi musulmonlar deb Yevropadagi kofirlar aytadi. Yevropa kofirlari hozirgi kunimizgacha ham tanqid qilib keladi. Mana Amerikada, Fransiyada, boshqa-boshqa Yevropa mamlakatlarida hurriyatul kalom musulmonlar xohlagandek da'vat qilib yuribdi. Lekin birodar yaxshi mulohaza qilishlikni sizga tavsiya qilib, batafsil shu nuqtaga to'xtalib o'tmoqchiman. Kofir millati hargiz musulmon millatini dinini oliy bo'lishligini xohlamaydi. Bu ilohiy qonun. Bu ham qonun. Hech ham kofir millati musulmon millatini oliy bo'lishligini xohlamaydi. qaysi yo'l bilan bo'lsa to'xtatishlikka harakat qiladi. Bu balki oyat ham shuni ko'rsatadiki, "Valan tardo'ankal yahudu lan nasara hatta tattabi'a millatahum." Yahud nasara sizdan hattoki ularni millatiga, diniga ergashmagunizcha hargiz rozi bo'lmaydi sizdan. Bu oyat. Tasavvur qiling, Amerikada bir musulmon hurriyatul kalom deb xohlagan holatida o'z diniga da'vat qilyapti musulmon bir da'vatchi. Lekin kofirlar o'sha da'vatchini hurriyatul kalom demokratiya deb tek qo'yganligi bu musulmon bu da'vatchi o'sha yerni vaziyatini o'zgartira biladigan darajada quvvati yo'q ekanligi uchun tek qo'yilgan. Biladiki, bu hukumatni, bu qonunni, bu vaziyatni o'zgartira olmaydi. Shuning uchun tek qo'yilgan. Qachonki o'sha da'vatchi o'zida kuch topib hukumatni yoki bo'lmasam vaziyatni o'zgartiradigan holatda kuch bo'lsin, bir lahza ham da'vat qilishlikka, bir lahza ham faoliyat qilishlikka qo'ymaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan bir musulmon Yevropa mamlakatlarida bo'lsin yoki Amerikada bo'lsin, o'zini diniga da'vat qilishlik uchun bir ommaviy axborot vositalarida yoki bo'lmasam bir e, nashriyotlarda, matbuotlarda bir maqola chiqardi islom to'g'risida. Tasavvur qiling. Bor shunday. Balki o'sha narsalar bilan mujohidlarni hozirgi kunda siloh ko'targan kishilarni tanqid qilib kelyapti Yevropa. Bir musulmon ommaviy axborot vositasida yoki matbuotda bir maqola chiqaradi. Da'vat qilib, o'zini diniga da'vat qilib, din erkinchiligi, hurriyat deb. Lekin mulohaza qilgan bo'lsangiz, u musulmon bir dona maqola chiqarsa, o'sha islomni yaxshi talablarini aytib, islomga da'vat qilib, bir kichkina gazetani burchagida maqola chiqarilsa, Yevropa gazetalarida yoki Amerikaga deydi. Lekin 100 ta islomni qoralagan maqolalar o'sha gazetani o'zida topasiz. 100 ta maqola topasiz islomni masxaralagan, islomni qoralagan. Bu qanday hurriyat bo'lsin? Bu qanday islomga da'vat bo'lsin? Kofir yo'l qo'ymaydiki, o'zgartiriladigan holatgacha qo'yib qo'yishlikka. Bu hammasi insonlarni, musulmonlarni fikrini chalg'itishlik xolos. Asha oyatki yana qaytamiz valan anka yahud va nasara hatta tattabi'a millatahum. Hargiz rozi bo'lmaydi yahud nasara. Shuning uchun har bir musulmon o'ylanish kerak, mulohaza qilishlik kerak, qurol ko'tarmasa bo'lmaydi. O'zgartirishlik qurol yo'li bilan bo'ladi. To'g'ri, tarixda ba'zi bir istisnoviy suratlar borki, qurolsiz dinga kirgan mamlakatlar. Bular mana Indoneziya, Malaziya mamlakatlari tijorat yo'li bilan dinga kirib qolgan. Lekin musulmon aytib o'tdik, istisnoviy bo'lgan suratlarda, istisno bo'lgan o'rinlarda o'zini hayotiga bino qilmaydi. Qurol bilan islom keltirgan mamlakatlarni sanab sanog'iga yetolmaysiz. Afrika, Osiyo, Yevropa, hatto ki Yevropagacha borgan islom hammasi qurol yaroq bilan borgan. Shom mintaqalari, Rum, Fors hammasi qurol bilan islomga kirgan. Chunki bu o'zgarmas qonun edi, o'sha qonun ijro qilingan. Hozirgi kunimizda Alloh taoloning xalqlarga qo'ygan o'zgartiriladigan qonunini teskari holatda tatbiq qilishlikka harakat qilyapmiz. Shuning uchun bo'lmayapti. Buni har bir musulmon birlamchi haqiqat qilib bilmoqligi kerak bo'ladi. Va yana malomat qiladi musulmonlarni kofir toifalari, kofir haqlari bular qo'pollik bilan, terrorchilik bilan, irhob bilan xalqlarni ustiga egador bo'lgan, hozirgi kungacha ham irhob qo'pollik yo'li bilan, qurol yo'li bilan xalqlarni begunoh xalqlarni o'ldirgan holatda xalqlar ustiga boshliq bo'lmoqchi deb hozirgi kungacha malomat qilib keladi. Musulmonlar tarixda qilgan futuhatlari Rumni, Forsni dunyoga islomni yoyib xalqlar ustida Alloh taolaning shariatini, Alloh taolaning Qur'onini oliy qilishlikda malomat qilinadi-yu nima uchun Isroil Falastin xalqiga musulmonlarga qilgan ishlari uchun malomat qilinmaydi? Nima uchun? Nima uchun musulmonlar malomat qilinadi? kofirlar malomat qilinmaydi. Musulmonlar agar biror bir shaharni fath qiladigan bo'lsa, unda adolat o'rnatadi. Unda shariat o'rnatadi. Unda rahm shafqat zolim mazlumni o'rtasini ajratadi. Ammo kofirlar agar biror bir musulmonlar mamlakatiga keladigan bo'lsa, u mamlakatni talon qiladi. Ko'z o'ngimizda voqi bo'lib turgan ishlar. Malomat qilinmaydimi kofirlar? Nima uchun musulmonlar malomat qilinadi? Musulmonlar o'zlarini bu futuhatlari bilan qilgan futuhatlari bilan insonlarga rahmat, adolatni yoyishlik uchun qilgan harakatlari, qilgan futuhatlari bilan malomatlanib Isroil Iroqqa kimyoviy qurollardan foydalanib Iroq musulmon xalqni qirib yuborganligi haqida ma'lumotlanmaydimi? Nima uchun musulmonlar malomatlanadi? Amerika va boshqa Yevropa mamlakatlari Iroqni ketma-ket yillar osha ketma-ket qilgan tinimsiz qilgan hujumlari, tinimsiz qilgan bombardlari haqida malomatlanmaydi. Siz nima deb o'ylaysiz, birodar? Amerika Iroqqa hujum uyushtirganligi Kuwait ahliga rahmi kelganligi uchun deb o'ylaysizmi? Ommaviy axborot vositalari, matbuot vositalarida Amerika Kuwait ahliga rahm qilganligi, ularni tarafini olganligi uchun Iroqqa Saddam Husaynni qarshisiga kirdi degan ommaviy axborot vositalarida shunday ma'lumot tarqatilgan. Va Amerika shu narsani o'ziga niqob qilib olib Iroqqa kirib oldi. kim shunday deb o'ylaydi. Lekin afsuski musulmonlar shuni Amerika Kuvayt ahliga juda rahm qilganligi, Kuvayt ahlini yonini olib, mana Saddam Husayn bilan urushib turibdi bizning yonimizga olib deb turib, Kuveytdan hattoki Abdullah George Bush degan yosh bolalarning nomini nomlab yurishdi. Shu Amerika malomatlanmaydimi shu qilgan ishlariga? Lekin musulmonlar bu kofirlarning hiyla nayranglariga aldanib yurishibdi. Shu aqldanmiki yarim million askarni olib kelib Iroqning qarshisiga Kuvaytni yonini olib turib, Kuvaytni tarafini olib kelib jang qilyapti deyishlik o'zi aqlga sig'maydi. Undan keyin Iroqqa kirgandan keyin Amerika yarim million go'dak bolalarni qatl qilib yubordi. Bu katta odamlardan tashqari yarim million go'dakni qatl qilib olganligi uchun malomatlanmaydimi? Musulmonlar o'zlarini dinini, o'zlarini ilm ma'rifatini tarqatganligi uchun malomat qilinaveradi, lekin kofirlar malomat qilinmaydi. Yoki bo'lmasam sir Bosniyada nimalar qilganligi haqida malomatlanmaydimi? 250 ming atrofida odamni qatl qilib yuborganligi Hers Serbni Bosniya va Hersikda qilgan jangida va 50 ming ayolni nomisi, 50 ming qizni nomusi toptirganligi haqida serb nima uchun ma'lumot qilinmaydi? Musulmonlar avvalgi davrlarda o'zlari qo'l ostidagi nasorolar va boshqa dindagi kishilarga hurriyat erkinchiligini berganligi uchun ma'lumot qilinadi-ku, nima uchun rus malomat qilinmaydi. O'zini qo'l ostida bo'lgan Rusni janubida bo'lgan Osiyo mamlakatlarida musulmonlar o'zlarini din erkinchiligidagi bo'lgan ilm ma'rifatni yoyishlik uchun qilingan harakatlar uchun malomatlanadi. Nima uchun shunday? Nima uchun Rus va Xitoy malomatlanmaydiki, o'zini qo'l ostidagi katta musulmonlar mintaqalarini egallab olib musulmonlarga kecha-yu kunduz ta'ziq bildirib, ta'ziq qilib, biror bir uyda mushaf, ya'ni Qur'oni Karim bo'lsa, o'shalarni tinmasdan azob berishliklariga malomatlanmaydim. Mana bu malomat asli o'zi musulmonlar tarafiga qaratilishlik kerakmi yoki o'zlarini madaniyat nomi bilan, demokratiya nomi bilan niqob qilib olib, tinmasdan mazlum xalqqa jabr qilayotgan kofirlarga qaratiladi bu malomat. Lekin kofirlar o'zlarini ommaviy axborot vositalarini egallab olib, matbuotlarni egallab olib, bu tarqatilayotgan xabarlar bu musulmonlarni mazhara qilib, musulmonlarni mazammatlab tarixi bilan yomonlashligi oqibatida hattoki ba'zi bir dinda sobit bo'lmagan musulmonlar o'zlarini tarixlaridan nafratlanib ham qolgan. Keling, birodar, Andalus tarixiga qaytamiz. Andalus tarixida musulmonlarni izzati, shon sharafi, ularni dinda sobit bo'lgan o'rindagi dunyo miqyosida ko'rsatgan o'zlarini holatlari va o'sha davrdagi zalil bo'lgan kofirlarni yon atrofdagi nasoralarni holatlarini bayon qilishlikka kirishadi. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus, kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus. Unda bo'lgan ko'p daholar, turli kashf bu ixtirolar, hayrat omuz ko'p binolar bizni mulkdir Andalus. unda bo'lgan ko'p daholar turli kashf u ixtirolar hayrat omuz ko'p binolar bizni mulkdir andalus g'ayr dinlar tortib olgan bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus 8 kunda fatih bo'lgan, 8 asr nurga to'lgan, gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdur Andalus. 8 kunda fatih bo'lgan, 8 asr nurga to'lgan, gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdur Andalus. Ertalabki eshitirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz kitoblardan rozi qoldik.